Carua Carua paratina hodon usa, cae hupoton parionton lithois ballomene, stenaxasa pros heauten eipen. Athlia eimi ego heetis cateni auton emautei hubreis cae lupas parecoo. Ο λόγος προς τους επί των ιδίων αγαθών